U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ovaj trenutak koristimo u našoj crkvi, jer poslije čitanja Svetog Evanđelja više nema prostora da se zaustavljamo, više nemamo priliku da nešto govorimo jer ulazimo u jedan dio svete liturgije u kome se sile pokreću, u kome se tajna vrši, u kome se sveti prinos prinosi i uznosi onome koji je ovdje, iako se nalazi na duhovnim visinama, ali eto, blago izvolio je, uredio je da možemo ovdje sa zemlje s njim da opštimo i njemu prinos da uznosimo. Zato poslije čitanja Svetog Evanđelja ne možemo, braći i sestre, više da se zaustavljamo. Ulazimo u taj tajanstveni prostor Svete liturgije, ko se ukrcao, ukrcao se. I zato je tako važno stati malo posle Svetog Evanđelja, iskoristiti ambijent hrama, i reći koju riječ. To tako i vladika zapovjeda, gospod naš. Zato se propovjedi u crkvi i obavljaju poslije čitanja sveštenog evanđelja. Ovih dana, čekajući da se rezervoar od automobila napuni, posmatrali smo dva prijatelja. Bili su u restoranu benzinske pumpe. Posmatrali smo kako izgleda njihov razgovor, ne zato što nam je to bilo važno i da smo zbog toga došli, nego prosto su ušli u naš kadar. I primijetili smo, mada se to stvarno nametalo, potpuno nenormalno ponašanje. Ljudi koji su skroz u redu po mjerilima ovoga svijeta. Njima ništa nije hvalilo. Međutim, i nama sa ovoliko liturgijske svijesti, a naša liturgijska svijest je minimalna, sa onoliko vida duhovnog koji imamo zahvaljujući daru Božjem, a ne našim zaslugama, a i to je tek nešto što govori o mogućnostima da se mnogo bolje vidi. Dakle, i ovako oštećeni primijetili smo, braće i sestre, potpuno nenormalno ponašanje. Bili smo u dilemi Da li je moguće da ovako dva prijatelja opšte, pri tome nismo slušali razgovor, nismo bili uvedeni u sadržaj razgovora, nego smo posmatrali gestikulaciju, pokrete ruku, nogu i tijela. To je, braće i sese, bilo sve nenormalno, zastrašujuće, I onda se sjeti smo riječi jednog našeg brata koji radi na mjestu gdje takvi ljudi dolaze, gdje se okupljaju i hrane. On je tu direktno jer uslužuje, koji nam je rekao, ne osuđujući, ali je prosto primijetio da su ljudi sve više bolesni. Nije to više jedan koji ima psihičke probleme, nego je masa bolesna, izopačena. Do te mjere da je sve manje onih koji to primjećuju. Jedan od uzroka te bolesti, mada su ovdje u pitanju krajnje projave, potpuna deformacija ličnosti i prirode ljudske pod dejstvom nečega što je nama ljudima tuđe i strano pod dejstvom nekog duha i raspoloženja koje ne pripada i ne treba našem srcu, ali zbog nemara zbog neposlušnosti i zbog sile tih duhova ipak dolazi do promjene u ponašanju. Jedan od uzroka te bolesti, evo ovdje nam je otkriven riječju Božijom. Bog naš, spasitelj naš, sjelitelj naš u ovom sveštenom evanđelju govori šta ne treba raditi i šta treba raditi, kako ne treba misliti i kako treba misliti, kako ne treba živjeti, a kako treba živjeti. Sve nam je Gospod rekao, braćo i sestre. Samo problem je u tome što mi njega ne slušamo. Gospod je rekao da ne treba brinuti. On je mnogo brižje nazvao bolešću i zaista jedna od opakih bolesti koja poslije izaziva i otvara put mnogim drugim bolestima i mnogim demonima jeste bolest mnogo brižja, jeste briga braćo i sestri. Konkretno, šta ćemo jesti, šta ćemo piti i u šta ćemo se odjenuti. To danas možemo da proširimo, evanđelski tekst ne ide u tu krajnost, ali mi moramo to proširiti pa reći u šta ću se voziti, u kojoj boji, u, u kojem automobilu, kojoj kubikaži, koja će marka te odjeće biti, koliko će to sve koštati. Danas, to smo čuli nedavno i odmah prihvatili, znajući ko stoji za toga, čujemo da postoje novi brendovi koji su tu samo da bi zadovoljavali onu najgoru sujetu da, da se oblačiš u što skuplju odjeću, da više nije važno ni koji je to kvalitet, koja je to boja, koji je to kroj. Važno je da obična majica kratkih rukava košta 500 evra. To je važno. I obična jakna, najlonska, plastična, da košta 2000 evra. To je važno. U to hoćemo da se odijevamo. A to su već krajnje projave bezumlja i đavo imanosti. To đavo u čoveku živi i na taj način ga ponižava, srozava. A gospod govori o mjestu gdje počinje problem, kao pravi ljekar će on da prati naše buncanje i da se objašnjava s nama i da nam rešava problem tamo gdje mi mislimo da postoji. Pa to ne rade ni ljekari. Ti dođeš kod njega i govoriš mu kakve simptome imaš, a on kao specijalista zna gdje je bolest. Boli u glavi, ali u srcu problem. Boli peta, ali u leđima, u kičmi je kvar. I mi danas boli, boli, boli, jao, jao, jao i oćemo tu da nam se rešavaju problemi. Ne može to tako, braćo i sestre. Problem je nastao mnogo ranije. A kad i gdje? U onom trenutku kad si počeo brigom da se odvajaš od oca koji ptice hrani, koje se uopšte ne brinu, koji krinove odjeva, a oni uopšte ne predu, ne pretu, ne heklaju. U tom trenutku počinje bolest, braće i sestre. Počinje srce da brine. A onda brinući ulazimo iz problema u problem, iz bolesti u bolest i onda imamo ono što danas imamo. Danas smo svi, braćo i sestre, mnogo bolesni. Svi brinemo. Ali problem je u tome što smo mnogo odmakli. Problem je u tome što nama samo crkva Hristova, crkva pravoslavna može da pokaže Gdje je problem nastao i može da da lijek za tu bolest? I niko drugi, braćo i sestri. Ovo što je gospod rekao mnogima već zvuči predaleko. Toliko smo se uvalili u brige da nama ova pouka gospodnja da sve to prosto otkačimo od nas, od sebe, kao tijesnu, napornu odjeću koja nije po našim mjerama, da skinemo one stege sa srca, uma i volje i da se opustimo kao djeca Božija, kao sinovi i kćeri onoga oca koji svemu daje hranu, koji hrani pauke koji uopšte iz kuće ne izlazi, koji ne mrda iz onoga čoška danima, pa vidiš kako mu daje muvu ili ako hoće i neki krupni zalogaj. Vidimo vrapce koji po čitav dan imaju ponešto i nema nikakvih zamrzivača, nema nikakvog ostavljanja za sutra, nego vjeruje u oca našega, u njegovog stvoritelja, da će mu dati. A mi, braćo i sestre, u njega više ne vjerujemo. Pogledajte samo kako se ponašamo. Pogledajte kakvi su naši životi. Pogledajte u šta smo se mi uvalili. Mi sad moramo govoriti iz te perspektive. Ni davno je bio onaj dan i trenutak kad smo mi mogli da odlučimo kako ćemo. Ovo sad je problem i to veliki problem. Daleko smo otišli u pogrešnom pravcu. I neka to, nego se stvorila takva atmosfera duhovna, da novi naraštaj, mlade duše, ova djeca naša, gledajući nas, slušajući nas, upijaju to, znate. Tamo nema riječi Božje. Koji otac i koja majka uče djecu da ne brinu? Naprotiv, odma da brinu. Moraš da znaš deset jezika moraš da znaš, šta sve da ne znaš, da bi mogao da opstaneš, da radiš, da zarađuješ. I eto, unesrećili su ga. I onda gospod mora da ga vadi preko heroina, preko saobraćajnih udesa i raznih drugih opasnih staza iz te bolesne atmosfere mnogo brižje. Jer ovako ga bar razoruža, ovako ga bar učini nemoćnim. Bolje je biti narkoman nego biznismen, braćo i sestre. Bolje je biti pogomljen, neuspješan, nego uspješan u ovom drugom pravcu koji nas sve više od Boga odvaja. Sve u svemu mnogo teška atmosfera, mnogo opasna klima, braćo i sestre. Velika bolest, velika zaraza, mnogo brižnja. A Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži i Bog, koji je silom očevom i kroz koga je sve postalo, On nam govori da nema potrebe da brinemo, A nije nas on stvorio, braće i sestre, da bismo mi brinuli. A nije nas on postavio u ovaj čudesan prostor, čudesan ambijent vasione da bismo mi brinuli. A to je onome ko samo malo uspori i iskreno pogleda jasno. Pa ovo je tako čudesno. Ja svojom brigom ništa ne mogu da postignem. Znači ne treba brinuti. U redu, a šta onda da radim? Mora da postoji neki cilj, neki smisao mog postojanja, neki zadatak, neki posao, jer ja ovim svojim energijama negdje mora da se uključim. I Gospod govori i odgovara, tako je, ti treba prvo da išteš carstvo nebesko i pravdu njegovu a sve ostalo samo će da ti se daje i dodaje. Savršen projekat, životni projekat, braće i sestre, jeste onaj koji nam daje sveta liturgija. Da ištemo Carstvo nebesko, da ištemo zajednicu sa Svetom Trojicom, da se sjedinjujemo sa njom. Evo apostol Pavle kaže, čudesne riječi, čudesne riječi, koje govori svojoj pasve, govori i nama, ali te riječi se, nažalost, po našoj svijesti ne odnose na nas. Ne možemo se mi pohvaliti da imamo doživljaj koji imala zajednica apostola Pavla. Ne možemo, braćo i sestri. On kaže, braćo, vi ste tijelo Hristovo. Zamislite vi te riječi. Ljudi tijelu Hristovu. Pazite, to više nije vjerni narod. To nisu pobožni ljudi. Znate, to je tijelo Hristovo. To je Bog, braćo i sest, Bog u dejstvu njegove blagodati. Blagodat Božja djeluje u ljudima. A tamo gdje djeluje blagodat, tu je i Bog. Čovek u kome djeluje blagodat, postaje Bog po blagodati. Zajednica u kojoj djeluje blagodat Božja jeste prisustvo Božije. Zato apostol Pavle kaže, vi ste tijelo Hristovo. I kako onda um takvog čoveka može da brine? Ako je sjedinjen sa Bogom, otkuda pomisao da neće biti hrane, da neće biti jela, da neće biti krova nad glavom? Ta pomisao dolazi od malovjerja, a malovjerje od gordosti, a gordost od tame i obmane, braće i sese, demonske. Čim čovjek počne sebe pogrešno da cijeni i procjenjuje, čim počne da vjeruje u sebe, odmah se aktivira kancerogena pomisao o mnogo bliži. Postao si veliki, morat ćeš i da brineš. Pogledajte gorde ljude. Danas ih ima mnogo, pogledajte samo jedno. Pogledajte kakva je to briga. Pogledajte kakvo je to rastrojstvo. Pogledajte kako je to rastakanje životnih sila. Pogledajte kako je to tragedija. Kako završava život takvog čoveka. Što je veća gordost, veća misa o sebi, sve su veće brige, braći i sestre. I obrnuto, što je čovjek smireniji, sve mu je više mira u srcu, sve više vjere, nade i pouzdanja u Boga i Otca, u njegov sveti i čovjekoljubivi promisel, I takvi ljudi su se ne jednom uvjerili da su ove riječi Bože zaista istinite. Iako savremenom čoveku izgledaju predaleke, prečudne. Ovo za mnoge, braćo i sese, predstavlja krst. Ova riječ gospodnja za mnoge predstavlja krst na kome se treba razapeti, umrijeti, razapeti sve svoje brige, sve svoje mnogobrižne planove, akcije i ambicije, umrijeti, braćo i sestre, zakucati i u ruke i u noge volju Božju i riječ Božju i umrijevši na krstu osjetiti slobodu i bogatstvo Carstva Nebeskog. Da li smo mi spremni na takav potez? Da li smo mi spremni da umremo, braćo i sestre, brigama i mnogo brižju, da bismo postali živi i slobodni u naručju Oca našeg? To je veliko pitanje, ali Od toga i zavisi ishod čitave ove naše priče i našeg života. Jer ne samo briga i ne samo mnogo brižje, nego kroz brige, braćo i sestre, čovjek i griješi. To je samo početak, njemu posle nema kraja. Ko brine kako će da jede, kako će da pije, koliko će da zaradi. On mora da bi stekao sve to na pogrešan i neblagoslove način i da griješi, braćo i sestre. I smrtno da griješi. I onda imamo totalno odvajanje od blagoslova Božijeg. I veliku muku i veliku tjeskobu u srcu. Zato u svjetlosti ovog svetog evanđelja u svjetlosti ovih riječi Božije, Treba da prepoznamo naš problem, našu brigu, našu glavnu bolest, da prepoznamo našu odgovornost jer i našu djecu razbolijevamo. Evo smo im podigli razna zdanja i ustanove gdje u njih ubrizgavamo taj otrov briga, što je govorio sveti Jovan Zlatusti. Nemojte da ih učite da znaju, da bi stekli ono što mi danas po nagovoru džavoga radimo. Nećeš preživjeti ako ne završiš školu. Kakva je, kakva je to obmana, kakva je to drskost, kakva je to laž. I onda im natovarimo tone knjiga, a ovu riječ gospodnju uopšte nisu čuli. Oni uopšte ne znaju za ovo. I za to će neko biti odgovoran, braćo i sest. Obmanuo je, svagao je, pogotovo vaspitači i roditelji. O sveštenicima da ne govorimo. Narod mora da zna da postoji otac. Narod mora da zna da je on čovekoljubiv i da je njemu sve moguće. On svemu hranu daje, on nam je ovu svjetlo dao, da nije ovo sunce nečijom brigom danas iznad naših glava, da nije ovo more dovučeno do obale i tu zaostavljeno aktivnostima turističkog saveza. Su i oni more dovukli do obale i onaj pijesak izmrvili? Nisu, samo smo ležaljke i suncobrane poboli. I brinemo koliko ćemo iz ove sezone izvući A niko od njih koji koriste more očevo, sunce očevo, vazduh očev, vodu očevu, zemlju očevu, niko neće donijeti ni jedan mali prilog u hramove Božije. Jedan desetak od zarade da prinesu onome čije je zapravo sve. Zašto? brinuo će li biti, će li biti dovoljno, će li biti za skijanje, će li biti za neke daleko istočne plaže, masaže, bolje automobile, veće stanove, kvalitetnije naložnice. I ta briga vodi u ludilo, u bjesnilo. I onda imamo ponašanje koje smo vidjeli na benzinskoj pumpi, nenormalni ljudi. Čak i auto u kome se vozio taj čovjek je potpuno nenormalno. Neka konstrukcija željezna, savremen automobil, tek je izašao, ali nenormalno, nije to više potreba čovječija, to je potreba nekoga koji je davno izašao iz okvira blagoslovenih. Zato, braćo i sestre, gledajmo riječ Božju, slušajmo riječi ne nemojmo da se igramo, nemojmo da propuštamo tu mogućnost. To je jedino istinito, to su jedini naši dobri duhovni orijentiri. Riječ Božja, riječ evanđelska. Sve što je izvan nje, Da ne kažemo sve što je protiv nje je bogoborno i puno mržnje prema čovjeku. I mi, ako se budemo temeljili na takvim učenjima, takvim riječima, takvim savjetima, ma od koga oni dolazili, mi stvaramo problem, braće i sestre, i polažemo temelje na kojima ćemo zidati, ali koji će se i tekako srušiti, i mi zajedno s njima i sve naše nade i sva naša očekivanja. To je sudbina svih onih koji žive bez blagoslova Božijeg, svih onih koji brinu pored živoga Otca, pored živih i čovekoljubivih nebesa. Zato raspnimo se, braćo i sestre, na riječima Božijim, na volji Božijoj, na blagoslovima Božijim. Pustimo Oca da nam dodaje ono što treba. Otkud mi znamo šta je nama potrebno? Pitajte vaše džedove, pitajte vaše bake, očeve, majke i oni će vam reći koliko su promašili, koliko pogrešnih poteza, koliko potpuno izgubljenih dana, koliko izgubljenog a dragocenog vremena, potpuno promašeno, koliko strašnih grehova, smrtnih grehova, mnogima kosa odpada od težine grijeha, zato što su brigom bili pokrenuti i grijehom završili i zapečatili. Mnogi se ne, nikad neće ni izvući iz vječnih tamnica. Pitajte ih i reći će vam, ukoliko su iskreni, ukoliko ne nastave da vas lažu i obmanjuju. A sve zato što nisu tražili carstvo nebesko. I naš narod, kad nije tražio carstvo nebesko i pravdu njegovu, kroz svetu liturgiju, pogledajte gdje smo završili. Pogledajte gdje nas je ta briga dovela. Ali slava Bogu i njegovom svetom, dugotrpljenju i čovekoljublju, evo i danas mogućnosti da pokajanje prenesemo i problem riješimo. Evo svete crkve, evo svete liturgije, evo carstva nebeskog. Evo mogućnosti da sve što nam je potrebno za vremena i života dobijemo na način evanđeljem ukazan Dakle, da prvo tražimo Carstvo nebesko kroz svetu liturgiju, a sve oš, ostalo što nam je potrebno, a Otac dobro zna šta je potrebno svakom od nas, da će se. Doći će na našu adresu u pravoj količini i u pravo vrijeme. Pa ko bolje zna šta dijete voli nego otac i majka crkva. Niko to bolje ne zna šta mi najviše volimo. A mi smo došli ovdje da pokušamo da zavolimo najviše onoga koje je nas prije zavolio i da tu ljubav pravilno usmjerenu projavimo liturgijskim vhodom i kretanjem i da se ovdje sretnemo sa njim, da njega ištemo, a ovom liturgijom njega ištemo, ovom liturgijom i carstvo nebesko ištemo, jutro si danas prije svega. Ništa nismo ni jeli, ništa nismo ni pili, danas nećemo ništa da radimo, došli smo carstvo nebesko da ištemo. I naći ćemo ga, braćo i sestre, naći ćemo ga oploćeno, još malo i evo ga onaj koji jeste carstvo nebesko, evo njegovo tijelo, evo njegova krv tražili smo ga, našli smo ga, daće nam se, pričestit ćemo se njime. Ako si se sa njim sjedinio, ti si postao njegov ud i sve ostalo daje ti se kao njemu. Sve ostalo ti se pokorava, sve ostalo ti se daje sa sveštenim poštovanjem, jer se daje čovjeku daje se ženi koja je postala jedno tijelo sa Hristom. To je drugi nivo komunikacije. A sve zbog toga što si ispoštovao riječ Božju i očev blagoslov poslušao, bio na liturgiji i bivaš na njoj kad god treba svake nedelje, ne jednom u godinu, jer tako se Carstvo nebesko ne traži. Ko traži na taj način, on ne može da nađe, braći se. Svake nedelje treba da tražimo Carstvo nebesko na liturgijski način. E onda se životi sređuju, onda svjetlost ulazi, onda boje nebeske ispunjavaju naše oči, naš um i naše tijelo. Neka bi dao gospod da sve suvišne i neblagoslovene brige ispare iz naših srdaca i da misao i vjera da smo djeca očeva uđe duboko u naše biće, da ne brinemo, nego carstvo nebesko najprije da ištemo, potpuno ubijeđeni da će nam se sve ostalo što nam je potrebno dodati, jer Otac naš nebeski zna šta nam treba, zna i Sin njegov jedinorodni gospod naš Isus Hristos, zna i Duh Sveti. Trojici Svetoj neka je slava u vjekove vjekova. Amin.